že se vás tady sejde trochu víc, ale jste naštěstí tak hluční, jako by vás tady byl plný park, takže jsme za to rádi. Děkujeme ještě jednou. Jak mnozí víte, tohle je Fire Jam. Není to nic připraveného, prostě se sjede z celé republiky spousta žonglérů a bubeníků a prostě si hrají. Já věřím tomu, že kousek bubeníka nebo žongléra v sobě může mít každý z vás, takže nestyďte se, <laughs> připojte se k nám. A nebojte se, pokračujeme dál. Tady máme dva uh, oficiální klobouky.